Въпрос към ЗОК. Здравейте! Диагностицирана съм с две дискови хернии на лумбални прешлени още през 2018 година. За съжаление до момента не намерих специалист, който да назначи ямъра по здравна каса и респективно заплащам аз. Състоянието ми търпи промени, а звучи абсурдно да постъпвам в болница за 5-6 дни, само за да мине по някоя клинична пътека. Бихте ли ми обяснили точен ред, по който мога да получа направление за ямъра според новите изменения. Как да защитя правото си на направление и от кого да го изисквам личен лекар или специалист и лекуващия специалист има договор с здравната каса. Отговор – общопрактикуващият лекар няма право да издава направление за изследването ямъра. Високоспециализираното изследване дреномагнитен резонанс се извършва от лекар-специалист по образна диагностика на основание на издадено направление за медикодиагностична дейност от лекар-специалист от извънболничната помощ. Направлението е валидно до 30 календарни дни от издаването му. При изчисляване на този срок се брои и денят на издаване на медицинското направление. Контрастното вещество не се заплаща от НЗОК. При необходимост и по преценка направление за ядрено-магнитен резонанс може да издаде всеки специалист, който има договор с ЗОК. Лекарите специалисти вече могат да назначават изследването без да е необходимо да имат специално разрешение от директора на РЗОК.